Santakurutzeko auzoetako eta mobek karika inguruetako lautanoita zazpien presa eta ehun bat elkarteer argibideak emana nahi dizkiete, enpleguak sortzen ala dituztela jakinaraziz, auzo horietako jendeak proposatuz. Bereziki podere publikoek dakarskieten diru laguntza ezberdineri esker, Christoph Marten, bokaleko polanploako zuzendaria. Presente l'ensemble de dispozitif, beaucoup plus favorables qui sont fléchés en direction Quartier horietako enpreseri aurkezten ditugu abantailak emaiten ala lizkieketen aukera ezberdinak, auzo horietako jendeak hartuz, diru laguntza gehiago bat dute. On va bien sûr trouver tout un contratu mota ezberdinak atseman ditazke. Les contrats, euh, des contrats euh, ciblés, contrats d'accès à l'emploi. Euh, kontratuak merkataritzako enpresentzat. Pour les entreprises du secteur marchand et Eta gazter zuzenduak. Pour les jeunes, par exemple. Helburua da ere, lan gabezian diren auzo horietako horietako edozoin adineko jendean laguntzia, Christian Mille sozial eta hiri garapenako erakunde publikoko lendakaria. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse proposer ces emplois à des personnes euh, en demande d'emploi, auprès de ces euh, entreprises ou de ces associations, et euh, évidemment assurer un suivi de ces personnes dans l'entreprise ou auprès de l'association. Aipatu Baionako bi kartier orientzat, lau aholkulari lekuko enpresa eta elkarteekin harremanetan dira argibidean emaiteko, beste hiru kontseilari presen dira lanik gabe dolan baten biladirenen laguntzeko